وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة عباد الله أولا أوصيكم وإياه بتقوى الله عز وجل ولقد فاز المتقون قال الله عز وجل إن للمتقين مفازا ويقول أيضا واعبد ربك حتى يأتيك اليقين نقوكتك إيمان مبعدكم حميد الله عز وجل نكم تكيمت ميت محمد صلاة سلام زمفكيه فنمشكور الله عز وجل kutupatia neema kuu ambayo ni neema ya Uislamu na neema ya kumfuata Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi sallam na neema nyingine ya uhai baada ya wengi kuipoteza Allah azza wa jal anatuelekeza kwa kutuambia wa'bud rabbak hatta ya'tiyaka al-yaqin anasema Allah katika suratul nahl aya ya mwisho akimwambia mtume Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wasallam muabudu mola wako hata yatiaka alyaqin mpaka ikufikie kifo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 تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون أنا توليز الله وقوة bila shaka kila mmoja wetu atafikiwa na kifo kila mmoja wetu kuna siku pumzi yake itakatika na itakuwa ni marhala ya pili ya maisha yake marhala ya tatu baada ya kuzaliwa na kuishi duniani marhala ya pili ataingia katika marhala ya tatu ya kufa ataingia katika maisha ya barzakh kabla ija kufikia maisha hiyo Allah azza wa jalla anatutanabahisha kwa kusema innal ladhina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu hakika wale ambao kwamba watasema kwamba Mola wao ni Allah yeye peke yake ndio wanapaswa kuabudiwa kwa haki hakuna mwingine wa kuabudiwa ila Allah azza wa jalla wala wasimshirikisha na chochote thumma istaqamu kisha wakawa na istiqama katika sheria za Allah azza wa jal wasipinde wasiende katika njia ambayo kwamba si Allah azza wa jal wakabaki katika istiqama tatanazzalu alaihimul malaika malaika watakuwa ni kuwashukia hao watu ambao kwamba walikuwa na hiyo na msimamo kwamba Allah ndio mula wao na yeye ndio pekee yake anapaswa kuabudiwa hapaswi kushirikishwa na chochote kisha wakawa na istiqama katika kufuata sheria za Allah azza wa jalla wakajiweka mbali na makatazo ya Allah azza wa jalla tatanazzalu alayhim almalaiika malaika watakuwa ni wenye kuoshukia siku ya kifo yao siku ya kifo yao malaika watakuja na kila mmoja anapofikiwa na kifo atakuwa ni mwenye kuona malaika moja kwa moja hatujaona malaika katika uhai wetu lakini siku ya kifo kila mmoja wetu atashuhudia malaika mbele yake wanaokuja kuchukua moyo wake sasa ukiwa wewe ni mzuri ulikuwa unafuata sheria za Allah azza wa jall ulikuwa unamwabudu Allah azza wa jall peke yake ulikuwa humshirikishi Allah azza wa jall pamoja na viumbe vyake utaelezwa mambo matatu ya kwanza kabisa watapewa ni alla takhafu wataambiwa msiwe na hofu siku hiyo mtu anapofariki ataona malaika wakimwelekeza mwelekezo wa kwanza ambao kama wanaelekeza waliokuwa katika sheria ya Allah waliokuwa wakimtii Allah wakifata amri ya Allah alla takhafu msiwe na hofu mnapoelekea msiwe na hofu kwa sababu leo hii duniani unaondoka usiwe na hofu unapoelekea usiwe na hofu na amali ambazo kwamba ulikuwa unafanya Allah azza wa jalla atakupokea vizuri wala tahzanu wala musiwa na huzuni wala tahzanu wala musiwa na huzuni kwa wale ambao kwamba mnayaacha nyuma yenu katika watoto wenu katika wake zenu katika mali zenu katika yale yote ambayo kwamba mlikuwa mnayapenda huko duniani msiwe na huzuni kwa sababu sisi tutaiangalia na tutaihifadhi kisha ya tatu وابشروا بالجنه التي كنتم توعدون muwe bishara njema kwamba mnyinyi mmebashiriwa na pepo ya Allah azza wa jall mmebashiriwa na bustani za Allah azza wa jall bima kuntum tuadun yale ambayo kwa mlikuwa mkiahidiwa huku duniani bishara njema kwamba nyinyi mnaingia peponi ile pepo ambayo kwamba Allah azza wa jall alikuwa akiwaahidi huku duniani na hiyo pepo imekuja kwa wale ambao kwamba walifanya matendo mazuri pepo hapati mtu ambaye kwamba alikuwa afanyi bidii na juhudi afanye a'mal as-salihat ajiweke mbali na munkarat pepo haiendi kwa huyo mtu pepo inaenda kwa yule ambaye kwamba alikuwa mwenye kujitahidi kujipinda kwa ajili ya kufanya amri ya Allah kwa ajili ya kushikamana na sheria za Allah azza wa jalla tumepata faida katika aya tuliyosoma kwamba kuna watu miongoni mwetu siku ya kifo yao wanapokuwa wanafariki malaika watakuja watawaambia maneno matatu hasa kuna wengine ambayo kwamba watakosa kuambia maneno matatu watakuwa katika ghadhabu za malaika watachukuliwa nyoyo zao kwa nguvu na wataambiwa kwamba nyinyi iliyokuwa mbele yenu ni ya kuhofisha muwe na hofu kwa sababu mbele yenu kuna hatari muwe na huzuni hakuna janna ila mnaelekezwa mna mtangia motoni hasa ili uwe miongoni mwa hao ambao kwamba wataelezwa bishara tatu njema ambayo kwamba wasiwe na hofu na wasiwe na huzuni na wamebashiriwa janna ya Allah azza wa jal basi lazima mtu ashikamane na mambo fulani ashikamane na wasia fulani ambayo kwamba Allah azza wa jalla amemfunza mtume Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wasallam ya kwanza kabisa ambayo kwamba mmoja wetu siku ambayo kwamba atakutana na malaika siku ya kifo yake akiwa anataka aeleze habari hizi tatu ya kwanza kabisa muombe Allah azza wa jalla katika asbab ya mtu kupata husnul khatima anapokutana na malaika siku yake ya mwisho kuondoka duniani ni addu'a amuombe Allah azza wa jalla dua kwa wingi ili Allah azza wa jalla ampatie husnul khatima hii ni sababu ya kwanza kabisa ambayo kwamba inaweza kumpelekea mtu akapata husnul khatima addu'a anasema Allah azza wa jalla وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين waqala rabbukum ud'uni astajib lakum Allah azza wa jalla anasema ud'uni muniombeni mimi astajib lakum tawajibu unataka husnul khatima muombe Allah azza wa jalla atakujibu unataka janna muombe Allah azza wa jalla atakujibu unataka kuepushwa na maasi ukarihishwa na maasi uichukie maasi muombe Allah azza wa atakujibu unataka kumtii Allah azza wa jalla umeshindwa muombe Allah azza wa jalla atakujibu ud'uni astajib lakum lakini wale ambao kwamba wanafanya kiburi kwa kutokumuomba Allah azza wa jalla dua wataingia jahannam wakiwa ni wanyonge kwa hivyo nafasi ya kumwomba Allah azza wa jalla dua bado tunayo tumuombe Allah azza wa jalla atujalie tawfiq katika kufanya amal as-salihat na kujiweka mbali na munkarat na vile vile tumuombe Allah ikifika wakati wetu wa kurudi kwako turudi katika njia ambayo kama ni nzuri hii ni sababu ya kwanza kisha Allah akasema katika nyingine wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata ad-da'i idha da'an Allah azza wa jalla anasema wakikuuliza waja wangu juu yangu mimi waambie mimi niko karibu na wao najibu dua ya mwenye kuomba anaponiomba hii ni rahma ya Allah azza wa jalla kwetu sisi kwa hiyo sababu ya kwanza kabisa ni dua, mtu atapata husnul khatima, atabashiriwa pepo ya Allah azza wa jal anapokuwa anaondoka duniani. Na kwa kumwomba Allah azza wa jal inahitaji sidq, inahitaji ukweli katika moyo wako. Unamwomba Allah azza wa jal hidayah, inahitaji sidq katika dua yako, ndio Allah azza wa jal atakuongoza katika hiyo hidayah unayoitaka. Unamwomba Allah azza wa jal aljanna Allah azza wa jalla atakupatia janna endapo moyo wako iko na sidq katika hiyo dua yako umomba Allah azza wa jalla akupatie janna kisha umetulia wewe umetulia hauswali umetulia haufanyi a'mal as-salihat hauachani na munkarat maasi kisha unamwomba Allah azza wa jalla janna hiyo ni muhal ni mambo ambayo kwamba haiwezekani bali mtu akimwomba Allah azza wa jalla janna lazima alete asbab ya kumpeleka janna miongoni mwa asbab ni al khams mtu ashikamane na ibada ya sala tano ambayo kwamba ni katika nguzo za Uislamu mtu ajitahidi katika kufanya ibada nyingine nyingi ambazo kwamba Allah azza wa jalla amefaradhisha juu yake na ajiweke mbali na makatazo ya Allah azza wa jalla hii ni asbab za kumpeleka janna kwa hivyo dua ukimwomba fanyia asbab ikuwa na sidq katika hiyo dua unayosema unataka kuacha maasi muombe Allah ya Allah na kuomba uniepushe na maasi fulani na fulani nimeshindwa kuiacha kisha uchukue asbab jiweke mbali na sehemu hizo za maasi jiweke mbali na marafiki ambao kama watakupeleka katika maasi jiweke mbali na chochote ambacho kwamba inahusiana na hiyo maasi basi Allah atakuondoa katika hiyo maasi kwa hivyo kwanza kabisa unataka husnul khatima muombe Allah azza wa jal akupeleke katika hiyo njia ya pili ni al-iman wal amal al-iman wal amal mtu kukuwa na imani na Allah azza wa jalla na kufuatani kuifuatiliza na a'mal as-salihat hii ni sababu kubwa ya mtu kupata husnul khatima hii ni sababu kubwa ya mtu kupata husnul khatima ndio Allah azza wa jalla akatueleza man amila sayi'atan fala yujza illa mithlaha ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة yurzaquna fiha bighairi hisab yote ambaye kwamba atafanya makosa moja hatolipwa ila mfano wa hiyo makosa yani makosa moja unalipwa moja waman amila salihan min dhakarin au untha na yote ambaye kwamba atafanya matendo mazuri iwe ni dhakar ni wa kiume au untha ama wa kike wa huwa mu'min huku akuwa akona imani na Allah azza wa jalla yani amefanya amal salihat na akona imani faulaika yadkhuluna aljanna hao ndio watakuwa ni wenye kuingia janna yurzaquna fiha bighairi hisab amepata husnul khatima amepata husnul khatima mwisho mwema kwa sababu ya iman wal amal as kwa hiyo ni kitu muhimu sana kwa kila muislamu kushikamana na hii mwelekezo ambayo kwamba Allah azza wa jalla anatupatia na vile vile nyingine ya kumpatia mtu husnul khatima ni mtu kujiweka mbali na madhambi makubwa na mtu kujiweka mbali na madhambi madogo hii inakuwa sababu kubwa sana ya mtu kupata husnul khatima mtu ambaye kwamba amezama katika maasi ameingia katika maasi akawa ni mwenye kufanya maasi usiku na mchana huyo hatopata husnul khatima kwa mujibu wa maandiko lakini mbaye kwamba atajiweka mbali na kabair min adh wal maasi basi huyo atapata husnul khatima na hiyo inaingia ndani yake taqwa Allah ambaye kwamba kuna taqwa ndio atajiweka mbali na kumaasi Allah azza wa jalla makosa madogo madogo na makosa makubwa makubwa ambaye kwamba ana taqwa katika moyo wake kwa hiyo taqwa ni katika sababu ya mtu kupata husnul khatima katika hiyo takwa lazima iwe ni sirran wa alania mtu amuogope Allah azza wa jalla iwe ni kisiri ako peke yake ama dhahiri ama akombelea watu ukiwa na hiyo akhlaq ukiwa na hiyo sifa basi utaipata hiyo husnul khatima anasema Allah azza wa jalla katika Qur'an katika suratu nisa in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna an nukaffir ankum sayi'atikum wa nudkhilukum mudkhalan karima in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna an endapo mtajiweka mbali na yale ambayo kama mmekatazwa katika makubwa katika madhambi ukijiweka mbali kutokamana na madhambi makubwa miongoni mwao ni shirku billah azza wa jalla ukijiweka mbali na aklu riba ukijiweka mbali na aklu amwala al-yatama ukijiweka mbali na zina wa qatlu nafs wa sihr na kadhalik ukijiweka mbali na hayo Allah azza wa jalla anasema nukaffir ankum sayiatikum tutawasamehea madhambi zenu zote wanudkhilukum mudkhalan karima na mwisho mtaingia janna ambayo kwamba imekirimiwa kwa hiyo unataka husnul khatima ibada Allah ujiweke mbali na makatazo ya Allah azza wa jalla ujiweke mbali kutokamana na madhambi makubwa makubwa kwa machache tunamwomba Allah azza wa jalla tujalie min alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana barakallahu li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 ya mwisho ibadallah mtu anayetaka husnul khatima anaingia katika janna na radhi za Allah azza wa jal basi anafaa kumtubia Allah azza wa jal kila anapokosea kwa sababu kila mwanadamu ni mwenye kumkosea Allah azza wa jal kullu ibn adam khata kila mwanadamu ni mwenye kukosea mara nyingi wa khairul khata'in at-tawwabun na mbora katika wanaokosea ni wale ambao kwamba wanamrudia Allah azza wa jalla kwa hiyo nukta hii ya tauba walistighfar ni katika sababu ya mtu kupata husnul khatima kwa sababu sote wa tunakosa mchana na usiku tunamkosea Allah azza wa jalla tunapita mipaka za Allah azza wa jalla lakini mbora wetu ni yule ambaye kwamba anapokosea huwa ni mwenye kumrudia Allah azza wa jalla na kumuomba msamaha katika makosa ambayo kwamba alifanya lakini muovu zaidi ni yule ambaye kwamba anakosea anatolewa mfano na mtu ambaye kwamba ameanguka katika matope katika mtaro kisha akabaki kwenye mtaro umeanguka kwenye mtaro ambaye kwamba iko na uvundo iko na uchafu wa kila aina kisha ukabakia pale ukasema siwezi inuka huyo ndio mfano ambaye kwamba amebaki katika maasi muasi Allah azza wa jalla huku amekata tamaa na rahma za Allah azza wa jalla lakini mbora wenu khairul khata'in atawabun bora wenu ni yule ambaye kwamba anamkosea Allah azza wa jalla sasa hivi kisha anamrudia Allah azza wa jalla ni mfano mtu ambaye kwamba ameanguka katika vumbi kisha akainuka akajipanguza na akaendelea na safari yake kwa hiyo kila mwenye kukosea unapomkosea Allah azza wa jalla iwe ni dhambi ndogo ama kubwa basi muombe Allah azza wa jalla msamaha kisha ufatanishe na mazuri ufatanishe na mazuri baada ya kumkosea Allah muombe msamaha Allah azza wa jal kisha ufuatanishe na matendo mazuri ndio Allah azza ndio alayhi salatu wasalam akasema ittaqillaha haythu ma kunt wa sayyi'ati alhasana tamhuha tayib muogope Mwenyezi Mungu popote utakapokuwa ukimkosea Allah azza wa jal basi fatanisha na mazuri hiyo mazuri itafuta ndio Allah azza wa jalla akasema katika aya fa ulaika yubaddilu Allahu sayiatihim hasanat watu ambao kwa wamemkosea Allah azza wa jalla makosa nyingi tena min akbari alkaba'ir wakamkosea Allah azza wa jalla mara nyingi kisha mwisho wakamtubia Allah azza wa jalla wakamwomba Allah azza wa jalla wakasema kwamba hatutarudia makosa hiyo Allah azza wa jalla anasema fa walaika yubaddilu Allah sayiatihim hasanat hiyo tauba inakuwa ya kweli muombe Allah tauba ya kweli kwa hiyo makosa sitarudia sita hiyo makosa nisaidie nisirudie ulaika yubaddilu Allahu sayiatihim hasanat Allah azza wa jalla atabadilishia hawa watu yale makosa yao yote waliotangulia kuyafanya pale mbeleni hasanat itakuwa ni mazuri matendo mazuri wa kana Allahu ghafurar rahima na Allah azza wa jalla ni mwingi wa msamaha Allah azza wa jalla ni mwingi wa rahma juu ya waja wake Allah azza wa jalla ni mwingi wa msamaha juu ya waja wake ni mwingi wa rahma tunamwomba Allah azza wa jalla tujalie tu miongoni mwa wale ambao kwamba wanapomkosea Allah azza wa jal tumtubie Allah na Allah azza wa jal anampenda mwenye kutubu katika aya nyingi Allah azza wa jal anasema inna Allah yuhibbu tawabin wa yuhibbu almutatahhirin inna Allah yuhibbu tawabin wa yuhibbu almutatahhirin anapenda wale ambao kwamba wanapokosea huwa wanamrudia kumuomba msamaha anawapenda sana wale ambao kwamba kila wakimkosea wanarudi na janna wataingia wale ambao kwamba walikuwa na makosa nyingi sana lakini mwisho wakatubu walikuwa na makosa nyingi sana kisha wakamtubia Allah azza wa jalla tauba ya kweli Allah azza wa jalla atabadilishia makosa yao yote kwenye hasanat mwisho wao wataingia janna Allah azza wa jalla an yarzuqana husnul khatima kwa machache tunamwomba Allah azza wa jalla atujalie tu miongoni mwa wale ambao watasikia khairi na kuyafuata na kusikia shari na kujiweka mbali nayo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 إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته ولا ضالا إلا هديته ولا حاجة من حاجة الدنيا إلا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين اللهم ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا اللهم ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا اللهم ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك ويا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي قوموا إلى الصلاة